Dragi poštovani gledaoci, dobrodošli u još jednu našu i vašu emisiju u serijalu emisija Upoznaj svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala kroz njegova lijepa imena i uzvišena svojstva. U ovim emisijama nastojimo se što je god moguće više upoznati s našim gospodarem Allahom subhanahu wa ta'ala kroz njegova lijepa imena nastojimo saznati kojim se to sve imenima naš uzvišeni gospodar Allah subhanahu wa ta'ala opisao u Kur'anu, nazvao u Kur'anu ili ga je nazvao i opisao njegov poslanik Muhammed sallallahu alihi wa ala alihi wa sallam u vjerodostojnim hadisima. Zašto nastojimo nastojimo izučiti, spoznati ova Allahova subhanahu wa ta'ala lijepa imena kako bismo što je god moguće više njega spoznali. Dobro, zbog čega? Zašto nam je potrebno to? Zato što kada čovjek nekoga ili nešto upozna pobliže, bolje, to zasigurno više vrednuje, više voli. Pa zasigurno kada ju upoznamo svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala, neminovno, neminovno mi ćemo ga zavoljeti. Kao što kaže Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, veliki islamski učenjak, nemoguće je da čovjek spozna svoga gospodara onako kako se on opisao nazvao u svojoj knjizi ili ga je tako nazvao njegov poslanik Muhammed sallallahu alihi wasallam, onako kako se Allah subhanahu wa ta'ala kroz svoja stvaranja predstavlja svojim robovima, ljudima, nemoguće je da to čovjek sazna, a da ne zavoli svoga gospodara. Dobro, nakon ljubavi što poslije nastojimo upoznati svoga gospodara kako bismo ga što je god moguće više voljeli i kako bismo nakon toga što više se odazivali njegovim naradbama, činili ono što nam on naredi i ostavili se onoga što nam on, Allah subhanahu wa ta'ala, zabrani. Nastojimo upoznati našega gospodara što je god moguće više kako bismo mu bili u pokornosti također što je god moguće više. Allahu subhanahu wa ta'ala lijepa imena su mnogobrojna mnogo je Allahu i subhanahu wa ta'ala lijepih imena kojima se on nazvao ili u Kur'an i Kerimu ili ga je tim imenima nazvao njegov poslanik alihi salatu wasalam u vjerodostojnom hadisu. Jedno od tih mnogobrojnih imena ili jedna od tih mnogobrojnih imena Allaha subhanahu wa ta'ala jesu i al-muqaddim al-muakhir. Al-muqaddim al-muakhir. Onaj koji unapređuje i onaj koji odgađa, unazađuje. El muqaddim, onaj koji unapređuje, postiče da se ide naprijed i el muakhir, onaj koji odgađa. Ovo Allahu subhanahu wa ta'ala lijepo ime. El muqaddim, el muakhir, spomenuto je u sunnetu Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam. Njegov spomen dolazi u sunnetu Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam dok osobina unapređivanja i odgađanja spominje se u Kur'anu. Spominje se u riječima Allaha subhanahu wa ta'ala na mnogim mjestima. Pa tako Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Al-Munafiqun وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا Allah neće odgoditi, Allah neće vratiti ni jednu dušu kada dođe njen smrtni čas. Allah neće dati još da živi kada dođe nečiji smrtni čas, kada mu nastupi smrt. Također kaže Allah subhanahu wa ta'ala za zulumčare, za nasilnike, za one koji šire nepravdu, čine nepravdu mnogima, šire fesad po zemlji, kaže Allah subhanahu wa ta'ala innema nema yuakhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar doista Allah subhanahu wa ta'ala samo ih odgađa do dana neće da ih kazni odgađa kaznu njima do dana kada će im pogledi ostati ukočeni dakle osobina odgađanja ili unapređivanja ubrzavanja spomenuta je u Kur'anu Kerimu dočim ova imena Allaha subhanahu wa ta'ala, el muqaddim, el muakhir, spominju se u vjerodostojnim hadisima, mnogobrojnim. I uglavnom na sličan način. Tako je došlo u hadisu Ibn Abbas radijallahu anhuma kod Buhari i kod muslima da bi Allahov poslanik alihi salatu oslam znao noću kada bi ustao da klanja noćni namaz na noćnom namazu znao bi učiti dovu i u dovi bi Pa rekao Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu wa ilayka hakamtu Allahu moj ja se tebi prepuštam Allahu moj ja vjerujem u tebe Allahu moj ja se samo oslanjam na tebe ja se tebi vraćam radi tebe se sporim i kod tebe tražim presudu. Zatim bi govorio, faqfir ma qaddamtu wa ma akhartu. Oprosti mi ono što sam uradio, s čime sam požurio i također oprosti mi ono što nisam uradio, što sam odgodio, ostavio za kasnije. Oma esrartu, oma alentu i ono što sam uradio u tajnosti i ono što sam uradio u javnosti, zatim bi rekao entel muqaddimu wa entel muakhiru. Ti si onaj koji unapređuje i ti si onaj koji unazađuje, koji odgađa, La ilaha illa ant. Nema istinskog Boga mimo tebe. Dakle, faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu. Anta al-muqaddimu wa anta al-muakhiru. La ilaha illa ant ove riječi bi spominjao Allahov poslanik alaihi salatu sam. Oprosti mi ono što sam uradio, a možda nisam trebao, ono što sam odgodio, a možda nisam trebao, ono što sam uradio u tajnosti, ono što sam uradio u javnosti, ti si el muqaddim, ti si el muakhir, onaj koji unapređuje, požuruje, onaj koji unazađuje, koji odgađa, nema istinskog Boga mimo tebe. Allahov poslanik alaihi salatu wasalam bi ovo učio u namazu. Zatim također spominje se da bi Allahov poslanik alihi salatu wasalam općenito dakle općenita dova, da bi dovio i u toj dovi slično rekao Allahumma gfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu anta al muqaddimu wa anta al muakhiru wa anta ala kulli shay'in qadir. Allahumma yoprosti mi ono što sam uradio i ono što nisam uradio, što sam odgodio za kasnije, ono što sam uradio u tajnosti, što sam uradio u javnosti, ti si onaj koji napređuje, ti si onaj koji odgađa, ti si nad svim sve moguće. I također spomnije se kod imama Tirmizije u hadisu Ali ibn Abi Taliba radijallahu ta'ala da bi Allahu poslanik alihi salatu oslam na sličan način učio ovakvu dovu i u njoj spominjao ova dva Allahu subhanahu wa ta'ala lijepa imena El Muqaddim, El Muakhir u dovi prije predaje selama. Dakle, između tešehuda i predaje selama. Učio bi Allahumma gfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni anta al muqaddimu wa anta al muakhiru la ilaha illa ant. Allahu moj, oprosti mi što sam uradio, što sam ostavio za kasnije da uradim, što sam uradio u tajnosti, što sam uradio u javnosti i oprosti mi ono za što ti bolje znaš od mene. Ja se toga možda i ne sjećam što sam uradio, zaboravio sam, ali ti nisi zaboravio, ti znaš sve o tome, ti si el muqaddim, ti si el muakhir. nema istinskog Boga mimo tebe. Da bismo bolje Allaha subhanahu wa ta'ala upoznali kroz ova njegova lijepa imena i uzvišena svojstva, da bismo bolje spoznali značenje ovih Allahu i subhanahu wa ta'ala lijepih imena Al-Muqaddim, Al-Muakhir, da vidimo šta kažu islamski učenjaci, kako oni definišu ova dva Allaha subhanahu wa ta'ala lijepa imena. Pa kaže Al-Hulaymi rahimahullahu ta'ala Al-Muqaddim jeste onaj koji uzdiže koga hoće na visoke stepene. Onaj koji kome hoće daje uzvišene stepene uzdiže ga na posebna mjesta. El muakhir jeste onaj koji spušta sa visokih stepena na niže. El muakhir jeste onaj koji spušta, vraća, odgađa mnoge za niže stepene. Ibn al Ethir, rahimehullahu ta'ala, kaže El muqaddim jeste onaj koji unapređuje koga hoće. Onaj koji požuruje sa stvarima s kojima hoće. I onaj koji stavlja i daje svakome njegovo pravo, stavlja svaku stvar na njeno mjesto, daje svakome njegovo pravo, odnosno ono što je zaslužio. Pa onaj koji je zaslužio da bude unaprijeđen, Allah ga unapređuje. El muqaddim ga unapređuje. A onaj koji zaslužuje da bude odgođen, onaj koji zaslužuje da bude vraćen, Allah subhanahu wa ta'ala al muakhir, onaj koji ga odgađa, koji ga, koji ga vraća. Kaže Imam Nevavi, rahimahullahu ta'ala, al muqaddim jeste Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji napređuje koga hoće od svojih robova ka svojoj milosti. Onaj koji koga hoće od svojih robova požuruje ka svojoj milosti sa svojom podrškom, a koga hoće odvraća od svoje milosti ka poniženju. Dakle, el muqaddim el muakhir jeste Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji požuruje sa svojim robovima s kojima hoće i koji ih uzdiže i koji ih unapređuje na posebne stepene poput svojih poslanika, vjerovjesnika, poput svojih iskrenih robova, poput meleka i slično. Uzdiže ih na posebne stepene i Allah subhanahu wa ta'ala el muakhir, onaj koji odvraća, onaj koji odgađa, onaj koji spušta sa visokih stepena koga hoće od svojih robova, odnosno oni koji su to zaslužili. Pa dakle, kada se upoznamo sa značenjem ova dva Allahu subhanahu wa ta'ala lijepa imena el muqaddim, el muakhir, koja, kako kažu islamski učenjaci, ne bismo trebali razdvajati. Već kada spomenemo elmu kaddim, onaj koji unapređuje, obavezno treba reći i elmu ahir, onaj koji odgađa, vraća nazad. Kako bi značenje bilo potpunije. Sve Allahove subhanahu wa ta'ala osobine, njegova svojstva su potpuna i na ovakav način sa spomenom jednog i drugog imena zajedno, dobiva se, dakle, i saznaje se potpuno stih Allahu i subhanahu wa ta'ala osobina. Kako ne bi čovjek pomislio da Allahu napređuje svakoga i da i na drugoj strani Allah subhanahu wa ta'ala vraća nazad svakoga. Ne, on napređuje ko je za toga i vraća ga nazad, odvraća, odgađa one koji to zaslužuju. Kada se upoznamo sa značenjem ova dva Allahova subhanahu wa ta'ala lijepa imena Al-Muqaddim, Al-Mu'akhir, onda, dragi brate muslimanu, sestro muslimanko, trebamo biti zadovoljni Allahovom odredbom. Stanje u kojem se nalazimo jeste od Allaha subhanahu wa ta'ala. On je taj koji nas unapređuje i odvraća, odgađa. Jeste, dakle, i mi to svojim dijelima zaslužujemo. I mi svojim dovama zaslužujemo. Da li dovimo Allahu subhanahu wa ta'ala da nas pomogne, da nam podari svoju podršku, da idemo naprijed, da stremimo ka njemu, ka njegovom zadovoljstvu, ka njegovim džennetima, ili smo nehajni prema tome, ili smo nemarni prema tome. Uglavnom, dakle stanje u kojem se nalazimo, Allah subhanahu wa ta'ala nam ga daje, prepušta nas tom stanju. Pa dakle, budimo zadovoljni. Budimo zadovoljni i na jednoj strani strpljivi i zadovoljni i na drugoj strani izgrađujemo kod sebe visoke ambicije. Allah subhanahu wa ta'ala na mnogim mjestima kaže da dakle on je taj koji uzvisuje i spušta. Onaj koji daje, koji oduzima kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Ali Imran, kul Allahumma malikal mulki tu'ti al الْمُلْكِ man الْمُلْكَ wa تَشَعْ al الْمُلْكَ mimman تَشَعْ Allahu moj, reci, Allahu moj, o ti koji posjeduješ svu vlast, ti daješ vlast kome hoćeš i oduzimaš vlast od koga hoćeš. Zatim kaže, وَتُعِزُّ مَنْ تَشَا وَتُذِلُّ مَنْ تَشَا Koga hoćeš uzvisuješ, daješ mu ponos, koga hoćeš ponižavaš. Sve u tvojim rukama. Dakle, kada nam Allah subhanahu wa ta'ala da da se nađemo u nekom stanju, onda budimo zadovoljni tim stanjem. ukoliko je po pitanju dunjalka, budemo strpljivi. Ukoliko je po pitanju ahirata, a to stanje nije nam dobro, onda izgrađujemo kod sebe ambicije. Jeste, to je Allaho odredba. Dao je Allah subhanahu wa ta'ala da to uradimo, da to učinimo. Ako nije dobro po pitanju našeg ahireta, popravljajmo se, obračunavajmo se, odlučimo da se to dijelo više nama ne ponovi i molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas u tome podrži, da nas sačuva u našoj budućnosti takvog dijela. Ako je po pitanju Dunjaluka, ako je po pitanju onoga za čim ljudi žude, daju svoje živote, daju svoje zdravlje, a to kod Allaha subhanahu wa ta'ala nije vrijedno, strpimo se na tome. Sa ljudima natječimo se po pitanju ahireta, ne natječimo se po pitanju dunjaluka. Allah subhanahu wa ta'ala je el muqatim, el muakhir, onaj koji daje prednost jednima na drugima, onaj koji jedne unapređuje, a druge vraća nazad, druge odgađa, pa stoga vjernik svoje srce treba da veže za Allaha subhanahu wa ta'ala, jer koga Allah subhanahu wa ta'ala unaprijedi, nema toga koji će ga vratiti nazad i koga Allah subhanahu wa ta'ala unazad i vrati nazad, nema toga da se iskupe svi ljudi svijeta, nema toga koji će ga unaprijediti. Zato kada vjernik se upozna sa ovim Allahim subhanahu wa ta'ala lipim minima, el muqaddim, el muakhir, da Allah subhanahu wa ta'ala taj koji unapređuje i daje prednost jednima na drugima, on smiruje svoje srce uz Allaha subhanahu wa ta'ala i čvrsto vjeruje u Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovu odredbu ne strahuje od ljudi, niti traži od ljudi. Kao što je rekao veliki islamski učenjak i pobožnjak Fudail ibn Iyad, nakon što sam spoznao ljude, odmorio sam se. Kada sam spoznao ljude, postao sam rahat. Nema potrebe da se zamaram, da letim oko njih, da tražim od njih. Oni mi ne mogu pomoći. Oni su isti kao i ja. Zatim, istinsko i korisno napredovanje jeste napredovanje u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. I najpogubnije nazadovanje jeste nazadovanje u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Nije napredovanje u onome u čemu ljudi danas vide prednost po pitanju imetka, dunjaluka, po pitanju kuća, auta, novca i ostalog. Nije u tome istinsko napredovanje. Istinsko napredovanje jeste u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Zbog toga je na svima nama da dozivamo Allaha subhanahu wa ta'ala ovim lijepim imenima kojima ga je dozivao njegov poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem entel muqaddimu wa entel muakhiru la ilaha illa ant. ti si onaj koji unapređuje ti si onaj koji vraća nazad unazađuje, odvraća, odgađa nema istinskog Boga mimo tebe prelijepe riječi kaže veliki islamski učenjak Ibn al Qayyim rahimahullahu ta'ala kaže svaki čovjek putuje svaka osoba putuje nema je da stoji, da miruje. Putuje ili naprijed ili nazad. Svaki od nas ili putuje ka džennetu ili od dženneta putuje ka džehennemu. Isto tako svaki od nas na dunjaluku putuje ka dobru, ka koristi ili ka zlu, ka šteti. Nema ga da miruje bilo po pitanju Dunjaluka, bilo po pitanju Ahirta. Svi se mi krećemo, samo se razlikujemo u brzini kretanja. Kaže Ibn Qaim, rahimahullahu ta'ala, neko brže ide ka džennetu od nekoga drugog, a neko također brže ide ka džehennemu, ka vatri od nekoga, nekoga drugoga. Allah subhanahu wa ta'ala je al-muqaddim al-mu'akhir, onaj koji daje prednost jednima nad drugima da bi ispitao zahvalnost i jednih i drugih. Zato, ukoliko te Allah subhanahu wa ta'ala unaprijedi, ukaže ti svoju podršku, pomoć, unaprijedite te ka dobrim dijelima, ka onome što je kod Allaha subhanahu wa ta'ala posebno vrijedno. Budimo zahvalan na tome. Ti to ne bi mogao postići. Taj položaj, to počasno mjesto, to što činiš od ibadeta, ti to ne bi mogao postići da nije Allaha subhanahu wa ta'ala podrške i pomoći. Budimo zahvalan. Nemoj ni slučajno da se učiniš objesnim. Ukoliko budeš zahvalan Allahu subhanahu wa ta'ala na svome stanju, od dobra kojeg uživaš, te blagodati priznaš Allahu subhanahu wa ta'ala, poistovjetit ćeš se poistovjetit ćeš se u toj osobini s njegovim najboljim robovima, s vjerovjesnicima, poslanicima, kao što se spomnju brojni kuranski ajati u kojima su vjerovjesnici i poslanici ono stanje u kojem su se nalazili od blagodati, od poslanstva, od vjerovjesništva, od znanja, od iskustva, od sposobnosti sve to priznavali Allahu subhanahu wa ta'ala i molili njega Allaha Jalla Vala da ih podrži u tome. Doćim na drugoj strani, nevjernici, oni su se činili objesnima i govorili poput Karuna innema u tituhu ala ilmin min indi. Ala ilmin indi. Doista ja sam ovo postigao od imetka svojim znanjem znanjem koje se nalazi pri meni. A dovoljno je pouke jeli, za zahvalnost Allahu subhanahu wa ta'ala koliko je to korisno i koliko je pogubno, štetno ne zahvaljivati se Allahu subhanahu wa ta'ala, prizivati te blagodat sebi da si ih ti postigao svojim rukama, dovoljno je pouke i poruke iskazivanja o trojici iz prethodnih naroda, trojici ljudi iz prethodnih naroda Benu Israila, kada je Allah subhanahu wa ta'ala, nakon što su im bile uskraćene određene blagodati, jedan od njih eh, je imao kožnu bolest, drugi nije imao kose na glavi, a treći je bio slijep, pa im je Allah subhanahu wa ta'ala popravio njihovo stanje i dao im ogroman imetak nakon toga pojedini od njih su se učinili objesnim i to novo stanje od lijepog izgleda i od mnogobrojnog imetka pripisali su sebi. Rekli su da nikada ranije nisu drugačije izgledali do kako sada izgledaju i da su taj imetak naslijedili od svojih očeva, pa ih Allah subhanahu wa ta'ala vratio u prvobitni položaj dočim oni koji su priznali i rekli da, jedan od njih, dakle, ili onaj koji je jedini priznao te blagodati Allahu subhanahu wa ta'ala, onaj koji je bio slijep pa je rekao jeste ja sam bio slijep pa mi je Allah dao vid, vratio mi vid i ovaj imetak mi je Allah subhanahu wa ta'ala dao, priznao te blagodati. Pa ga je Allah subhanahu wa ta'ala ostavio, ostavio toj blagodati. Na nama vjernicima kada se upoznamo sa Allahim Jalla Vala lijepim imenima al Muqaddim al Muakhir da je Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji daje prednost jednima na drugima i na nama je vjernicima da mi damo prednost u onome u čemu je Allah subhanahu wa ta'ala dao prednost. U onome u čemu Allah Jalla Vala daje prednost. Ono što Allah subhanahu wa ta'ala vrednuje. Ono što Allah subhanahu wa ta'ala izdiže iznad drugoga trebamo i mi na takav način da se ponašamo ponašamo i mi da tome damo prednost i vrijednost, da mi to uzdižemo. Ne možemo i nesvatljivo je da čovjek vjeruje u Allaha subhanahu wa ta'ala, kaže da je iskreni njegov rob, a da prezire ono što Allah voli, da ne vrednuje ono što Allah subhanahu wa ta'ala vrednuje da ne je onoga koga Allah subhanahu wa ta'ala vredne. Nemoguće da čovjek kaže za sebe da je musliman, a da prezire muslimane, da mrzi muslimane. Allah subhanahu wa ta'ala voli svoje robove muslimane. Allah ne voli nevjernike, ne voli nevjerstvo, niti voli one koji čine to nevjerstvo. Allah subhanahu wa ta'ala voli vjernike, pa nemoguće da čovjek tvrdi da je on vjernik, a da, dakle, mrzi druge vjernike. To je nemoguće jer Allah subhanahu wa ta'ala njih voli. Jedne prilike našli su se kod Omera radijallahu ta'ala dok je bio halifa muslimani. Međutim, neki od njih su odmah na početku poziva u islam prihvatili islam, dočim drugi su se čak borili protiv muslimana kao nevjernici da bi na kraju prihvatili islam. Pa svi oni, većina njih, došli su i htjeli da dođu, da uđu kod Omera radijallahu ta'ala kod njega da ih Omer primi. Pa kada je Omer radijallahu ta'ala izašao i vidio ko sve stoji pred njegovim vratima, rekao je Bilale, Suhejbe, uđite vi. To su bili prvaci u islamu, oni koji su prvi, među prvima primili islam. Dok drugi, glavešine Kurejšija, one su, oni su ostali ti ljudi koji su kasnije primili islam ostali su da stoje pred vratima Omer radijallahu talan pa su se namrštili. Nije im bilo pravo. Omer se nasmijao i rekao ako se ljutite onda se ljutite na sebe. Ako se ljutite, ako vam nije pravo, onda korite sebe. Svi smo mi pozivani, pa oni su požurili, prihvatili islam, a vi niste, vi ste kasnili sa primanjem islama, vi ste odgađali. Dakle, na nama vjernicima jeste da damo prednost svemu onome čemu Allah subhanahu wa ta'ala daje prednost i od ljudi i od dijela. Da damo prednost i da činimo ona dijela koja Allah subhanahu wa ta'ala najviše voli od namaza, od posta, od izdvajanja sadake, od učenja Kur'ana, od žurenja u namazu u prvi saf, jer Allah subhanahu wa ta'ala to posebno voli I čak je rekao Allah, poslanik alihi salatu sam, neće ljudi prestati kasniti u prvi saf ili odgađati da stanu u prvi saf ili odvraćati se od prvog safa sve dok ih Allah subhanahu wa ta'ala ne odvrati od svoje milosti, kako kaže imam neovi, ili u drugom citatu kod Ebu Davuda, sve dok ih Allah subhanahu wa ta'ala ne odgodi za vatru. Također, dakle, da i mi damo prednost onima kojima je Allah subhanahu wa ta'ala dao prednost, da damo prednost roditeljima, da damo prednost starijima, da damo prednost učenijima i slično. Dakle, od Allahovi subhanahu wa ta'ala lijepih imena jesu i el-muqaddim, el-muakhir, onaj koji ona pređuje, daje prednost jednima na drugima i el-muakhir, onaj koji odvraća, onaj koji odgađa, onaj koji unazađuje. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas unaprijedi da nas podstakne, da nas uzdigne u pokornosti njemu i sa pokornosti njemu uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala da nas sačuva od gađanja i odvraćanja s pravog puta. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da oprosti svima nama, meni i vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallilahuma la nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسماء الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك الله التواب الإله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب يا رب المقيت الوهاب